Učenjaci ehlu sunnata od džemata smatraju da je kaburski zagrobni život posebna vrsta života i da sve što se dešava u tom životu mora biti a, utemeljeno, odnosno mora biti uh, uh, uspostavljen dokaz da uh, određena osoba živi u kaburu, da njegova duša ima vezu s njegovim tijelom i slično tome. U protivnom, uh, smrt nije smrt i osnova je da ljudi o tom zagrobnom životu ništa ne znaju bez širijatskog dokaza. A, da duša ima vezu sa poslanikom i sallallahu sallam tijelom u mezaru dokaz je hadis u kome je poslanik sallallahu sallam kaže da nema ni jednog muslimana koji donese selam na poslanika sallallahu alaihi sallam a da mu Allah uzvišeni ne vrati dušu pa da mu on ne odgovori. Pa je dokaz znači da se da duša nije u tijelu, nego da je uzvišen Allah šta vrati, illa radda Allahu ale je ruhi, Allah vrati meni moju dušu. Znači to su, to su a, a, momenti u zagrovom životu koje ljudi ne mogu znati bez dokaza. I kaže poslanik, svala sveme, poslanici su živi u svojim kaborovima klanjaju. Kako došlo u jednom predanju koga smo možda ranije nekada ispominjali. Pa su veza između duše i tijela ili veza između duše i tijela u kaburu je znači vezana za šerijatske dokaze jer se radi o gajbu koga čovjek ne može znači znati. Međutim, ovaj kontakt između duše i tijela njegovu stvarnost zna samo uzvišeni Allah azza wa džel. A budući da razum nema udjela u u svemu tome. Duša kada je u tijelu na dunjalku treba hranu, treba piće, to u kaburu ne treba. Kada dođe do kontakta između duše i tijela u kaburu, to isto ne treba. Pa se znači s te strane uveliko razlikuju. Pa kada kažemo da je duša u tijelu, ili da poslanici klanjaju svojim kaborovima, ili da uzvišeni Allah vrati poslaniku sa osam dušu pa da odgovori na selam, ne znači da je to u tom momentu život kao život ovosvjetski. On se razlikuje. Jer je kabor prva stanica ahireta i dok je prva stanica ahireta, znači razlikuje se uveliko od, od dunjaluka, iako to bilo na dunjaluku. Iako se to dešavalo šta? U kaburu na, na Dunjalu. Kako došlo dva sahiha da je poslanik sallallahu sallam rekao da Mejid čuje a, zveket papuča kada ga pokopaju, okrenu se i odlaze. Da li je to slušanje kao što čuje čovjek na dunjalu? To je ahiretski, to je zagrobni znači život i to je To, to se razlikuje od onoga što je na Dunjalku definitivno. Jer Mejit dok je u kaburu ne čuje, osim u momentu kada ima dokaz da, da čuje, poput ovog slučaja, znači nakon kopavanja. Ima li dokaz da, da Mejit čuje kada, kada ga ukopamo, pa, pa, pa mu neko telkin čini? Hadis u tome neispravan da telkin činimo meitu, taj hadis je ko svi učenjaka neispravan, batil. U protivnom, da je ispravan, bio bi dokaz da i tada meit čuje, je tako ono što mu se govori. U protivnom, hadis je kod svih islamskih učenjaka batil, pa se telkin čini živoj osobi, znači da izgovori la ilaha illallah prije smrti, jer kaže poslanik sa osrame, ko čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, ući u džennet, čije zadnje riječi budu na dunjalku. A nakon izlaska duše nema više izgovora tih riječi. Nema više izgovora. Niti meit čuje. Čuje u ovom slučaju zato što je došao, znači, vjerodostane argumente i to vjerodostanim dokazom potvrđeno. Protivno, kada bi čovjek došao na kabur i doziva svoga babu. Priča babi šta se dešava posle njegove smrti. Čuje babu? Ništa se o tim nema. Ništa se o tim nema. Čuje ono gdje se navodi dokaz da se čuje. Pa je ovaj kontakt između duše i tijela, on se znači razlikuje od dunjalučkog tog kontakta. Može ponekad duša biti vezana za tijelo mejita, bio mus, bio musliman ili ne musliman. Jer je došlo u hadisu da je tako oni su Enesa dva sahija, da rob musliman kada ga ukopaju i stave ga u kabor i okrenu se ljudi da čuje zveket papuča Pa mu dvođu dva meleka pa ga upitaju usprave ga da sjede. Da sjedne. Pa ga upitaju šta znaš o ovom čovjeku koji je poslan. Šta kažeš o njemu? Pa kaže to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Resulullah. Sjedočim da je on Allahov poslanik, njegov rob njegov poslanik. Pa će mu biti rečeno pogledaj u svoje mjesto u džehennemu koje ti je bilo pripremljeno. Allah ti ga je zamijenio mjestom u džennetu, pa pogledaj u to mjesto. Pa će vidjeti jedno i drugo pa se ne zna šta je za njega veći sad uspje. Je to što se spasi od džehennema, je to što je ušao u džennet. Jedno i drugo, znači dvije su nagrade. Ne zna se koja je veća. Za razliku od nevjernika i vjerniku će biti otvoren kabur, proširen 70 podlaktica. Bićemo, znači, prostrano. Za razliku od nevjernika koji će kazati ne znam, ljudi su govorili svega i sa čega, pa će mu se kazati ne znao. Kaže, pričao sam kao što su ljudi govorili. Pa će mu se reći, ne znao, potom će biti udaren s čekićem od željeza između njegovih ušiju. Pa će tako kriknuti tako jako da će ga čuti sve osim ljudi i džina. Pa će se toliko kabur stjesniti da ćemo kosti prolaziti jedne kroz druge. Za razliku od koga? Od vjernika kome će kabur biti šta? Prostran. Kome će kabur biti prostran. Pa sve ove vijesti koje su došle, ovo došlo kod Buhari u Sahihu, je tako, i kod muslima, sve ove vijesti koje su nam došle, ovo je gaib o kome ljudi mogu pričati samo nakon što to potkrepe dokazom. U protivnom sve ostaje priča i pretpostavka koja će prije biti netačna nego tačna. I ne može se znači uzeti kao validan ni u kom slučaju. Došlo je u vjerodostojnom predanju da je poslanik sa osrme ostavio mušrike koji su ubijeni na bedru tri dana. Pa je došao iznad glave i dozivao joj. Došao iznad njih i dozivao jednog po jednog. Dozivao, dozivao je Abu Džehla i dozivao je, e, dozivao je Umeju ibn Halefa i Utbu ibn Rebija i ostale koji su tu ubijeni. Pa im je rekao, kaže, ja sam našao da je istina ono što mi je moj gospodar običao. Jeste li vi našli da je istina ono što je vama vaš gospodar običao? Pa je Omer rekao, Allaho poslaniče, zar oni mogu čuti? Kako te čuju? Kaže, a već su lešine. Mrtvi su. Kako te čuju? Pa je rekao poslanik, sa osaname, kaže, tako mrga u ruci moja duša, vi ništa bolje ne čujete od njih. Samo što oni ne mogu odgovoriti. Pa je naređeno, pa su bili bačeni u jedan bunar. Ovdje kaže poslanik, sallam, vi ne čujete bolje od koga? Od njih. Znači, mejt kada umre, on čuje. Čuje li ne čuje? Kaže poslanik, sallam, šta? Ne čujete vi bolje od njih? Nije ukupan. Znači, dok ga ne ukopamo, čuje. Ne čuje, braću. Mejt ne čuje. Šta je dokaz? Šta je dokaz? da ne čuje. Dokaz isti ovaj hadis. Ovaj hadis je dokaz da mejit ne čuje. A to je što Omer rekao Allahu poslaniče, kako ti njih, kako, kako te čuju, kaže, a oni lešine. Kako te čuju? Pa poslanik mu nije rekao, Omer, otkud ti to? Mejit čuje. Nije, nego kaže, Omere, oni, Allah, uzvišeni Allah, dao jedna od muđiza poslaniku, sveme, da ga čuju u tom vaktu, njima kao pogrda, a poslaniku, sveme, tako, kao stimulans. Zato što je, jel tako, trpio od njih svega i sve čega. Pa je rekao, o, znači, oni čuju Omere kao i vi, ja ne mogu odgovoriti. Uzvišeni Allah je njih u tom momentu, u protivnom bi poslanik sam rekao Omeru, Omere, pa Mejit sve dok se ne ukopa čuje, Mejit čuje u tom i tom baktu, ne. Pa nije osudio Omeru u šta? Kao kada je ušao poslanik, sa osaname, Ebu Bekr ušao kod poslanika, sa osvijem kod njega za vrijeme, u danima Bajrama, a, a dvije curice koje su udarale u def. Pa je poslanik, sa osvijem rekao, kaže, za za šejtanska frula u kući poslanika, sa osvijem. Pa mu je rekao poslanik, sa kaže, ostavi Ebu Bekr, kaže, svaki narod ima svoj, kaže, Bajrama, ovo ovaj je naš Bajram. Pa nije osudio riječi da je def šta, šejtanska frula. Nego je rekao def u ovim danima ne smeta. Da curicu daju def u ovim danima nije problem. Uprotiv rekao, o je bubrka, kako ti nazivaš nešto što je halal, što je dozvoljeno šeitanskom frulom, odakle je to? Tako isto je ovdje gdje je poslanik sa osrame dozivao ove Mekije koje su ubijene na Bedru. Kada je poslanik sa izišao da dovi srnicima Bekije, koga je pratio? Ajš. Izišla. On izišao da dovi, ona ga pratila. misla pos, Ajša da poslanik sa ode kod neke od svojih žena. Pa ga pratila. Pa se on vratio sa Bekije, ona ispred njega, pa je bježala žurno, žurno ušla, ali se zadihala. Kaže, šta ti je o Ajš? Kaže, ništa Allah uposlaniče. Kaže, ili ćeš mu obavijest, ili će mi obavijest? Pa mu je kazala šta je bilo. Pa je kazao poslanik da je da mu je naređeno da ode da dovi, kaže Džibril mi naredio da odem da dovim sa stanovnicima Bekije. Jeste, je li tako? Mrti muslimanima. Pa kaže Allah poslanik, šta da kažem kad dođem do mezara? Kaže, reci, reci, assalamu ala ahli diari min al mu'minin wal muslimin irhamullahu al mustaqdimina minkum wal musta'khirin inna inša Allahu bikum lahikun. Pa je poučio dovi. Jedno je od ova koja se govori na mezaru. Salamun alaikum, dijare kao min mu'minin, entum bina sabikune, wa nahnu bikum lahikune, inša Allah, jagfiru lana u rekom. Ima različiti verzija te dove koja se uči, znači, pri odlasku na mezaru. Dobro, kad kažeš selamun alaikum, di ja rekao mi mu'minin. Sala, salam, spa, mir, neka je vama, ostanu nice ovih kaburova. Da li se čovjek tako obriče nekome ko čuje ili ko ne čuje? Ko čuje? Nije isključeno da bi se iz ovoga moglo Adisa razumjeti. Razumijeva se, znači nije kategorički dokaz da bi mogao čuti mejit u momentu kada ga neko poselam i ko prolazi šta? Pored kabora nije isključeno. Međutim, ovaj ne može skati. To to su argumenti znači koji postoji mogućnost da se šta to iz njega iz tog argumenta znači zaključi. Jeste. A Duša i tijelo mogu imati u kaburu ili nagradu ili kaznu. Ili nagradu ili kaznu. I kazna biva i nagrada vezani i za dušu i za tijelo. nagrada vezani i za dušu, šta iza? I za tijelo. Pa ponekad može čovjek osjeti to ovaj samo tijelom bez duše, a može osjeti dušom i i tijelom. Došlo je u hadisu da je poslanik sal rekao da su duše vjernika a, ptice u džennetu. I da će se vratiti na, u ta tijela na dan kada budu ljudi proživljeni. ovdje uživanje duše bez koga? Bez tijela. Bez tijela, tako. Kada su muslimani neki izgledu na uhudu, kaže poslanik sa osaname, Allah je, kaže, učinio njihove duše utrobama zelenih ptica. Kaže, dolaze na džennetske rijeke i piju sa njih jedu od dženeckih plodova i kažu, vraćaju se i pribjegavaju svjetiljkama koje su smještene u hladu Allahovog prijestolja. Tako došlo nam predaj koji bilježi Mame Budavut koji ima dobar lanas prenosilaca. Pa ovdje znači duše bivaju šta? Nagrađene. Duše bivaju. Jer u džennetu nema nikoga od ljudi u džennetu sada nema nikoga od stvorenja koja trebaju da uđu u džennet. Mogu ovako biti znači, nagrađene određene osobe na ovaj način, međutim, ulazak u džennet biva na sudnjem danu kada će poslanik zao prvi ući. U protivnom bi on najpreći bio da bude šta u, u džennetu. On bi najpreći bio. Tako da, a, ovaj život u kaburu znači je različito od čovjeka do čovjeka. Razlikuju se, znači, ljudi nakon smrti, je tako, i njihova deređa se u tom pogledu razlikuje. Pa imate duše koje su u najvišim društvima, duše mele, o duše, duše, je li ovih poslanika, vjerovjesnika, kao najbolji ljudi, dobrih, iskreni, je tako, A ponekad može biti čovjek da je ima veliku deređu, ali da je zbog određenog griha ovaj spriječen da da tu deređu koristi. Kao što je došlo u hadisu da je jedan čovjek rekao Allah poslanič kaže kakvu nagradu ja imam ako budem ubijen na, na lahom putu. Kaže imaš džennet. Pa mu Pa kad se okrenuo, kaže mu poslanik, osim, kaže, ako si pod dugom, kaže, malo prime o tome obavijestio Čibril. Osim, ako si šta? Pod dugom. Pa, on je dostigao veliku deređu. Međutim, ne može tu deređu koristiti radi čega? Zato što ima prepreka. I došlo je u hadisu, u hadisu, kod ima Ahmeda, da je poslanik, sa osreme, rekao, kaže, vidio sam, kaže, vašeg ovoga druga da je zaustavljen pred dženeckim vratima. Ima prepreka. Ima prepreka za korištenje čega? Deređe koju čovjek zaslužio. I drugi čovjek je, kako došlo kod Buhari u Sahihu, poginuo na Allahovom putu, pa su kazali, blagoti se. Pa je rekao poslanik, sa osaname, tako mi je nogao čuje ruci moja duša, ogrtač koji je samovoljno uzeo iz ratnog plijena, kaže, upaljen je na njemu, upaljena je vatra na njemu kaburu. Znači, on je utajio iz ratnog plijena ogrtač. Iako je deređa velika, ali je nešto, znači, tu se nešto ispriječilo između nagrade koju treba dobiti uživanja u kaburu i grijeha koga možda, jel tako, ljudi ponekad ne smatraju, ne smatraju velikim. I došli su drugi hadisi da šehidi bili obskrbljeni ženeta a, ujutro i na veče Znači imaju u tome različite predaje znači, koje ukazuju znači, na nagradu koju ljudi imaju ili posle posle smrti u kaboru, u zagrobnom jelu životu. Isto tako od pitanja koja se tiču poslanika sa osrame jeste da je zemlji zabranjeno da, ako možemo kazati, nagriza tijela poslanika. Odnosno, neće ovaj tijela poslanika truhnuti u zemlji. Došao u hadisu Eusebne Ousa, da je poslanik, ali rekao, kaže, od najboljih vaših dana jeste petak. Kaže, u njemu je stvoren Adem i u njemu je umro i u njemu će biti prvo i drugo puhanje u rog. I kaže, donosite salavate na mene, jer, kaže, ti salavati bili meni predočeni. Petkom. Pa su kazali Allahu poslaniče, kako ti bivaju predočeni, a ti ćeš tada postati prašina. Pa je rekao poslanik sa osaname, Allah je zabranio zemlji da nagriza tijela poslanika, tijela vjerovjesnika. Pa tijela vjerovjesnika ostaju kakva jesu. A, tijela vjerovjesnika ostaju kakva jesu. Zato u negdje kabur, kažu ovo je kabur poslanika. Ako je zaista kabur poslanika, tu je njegovo tijelo u tom kaburu onako kako je na dan kako je ukupano kada je ukupan. Najbolji dan je petak. To je u sedmici, a u godini? Dan Arfad. Kurban Bajram. Kurban Bajram. Najbolji dan je petak. Petak je najbolji dan, osim ako je petak, 13. <laughs> <laughs> Šta kažu? Petak? Petak najbolji dan i kažu ima jedan petak nije dobar dan. Kako može, može biti naj, petak najbolji dan koga je, znači u kome je sunce granulo? Nije za šeitan. Pa je petak to je sedmični Bajram muslimana. I nazvan je Bajram. Ili Bajram? Bajram. Kad se spojio petak i Bajram, kaže poslanik sa samom, šta kaže, u ovom danu se spojila dva, dva Bajrama. Pa ko je klanjao Bajram ne mora klanjati šta? Nije dužan da klanja džumu. To je jeli, hadis koga prihvata kod je budavo da je drugi ispravno da je hadis dobar da, da može proći, da se može raditi po njemu. Ali ima učenjaka koji jeli, nisu to prihvatili. Ali je nazvan, znači, Bajramom. Nazvan je šta? Bajramom i nazvan je Bajramom Kurban Bajram i nazvan je Ramazanski Bajram i nazvani su dani Tešika Bajramom. Oni su Bajram u smislu jednom širem. Tri dana poslije čega Kurbanskog Bajrama. To su, oni su Bajram ti dani u smislu da sto dani jela, pića, veselja muslimana i tako dalje. Ali Bajram, dan u kome se klanja Bajram, je taj dan. I u kome je zabranjeno posti, haram je posti je taj dan, a dane tešika je mekru posti. Znači, to su dan jela i pića, ne treba ih posjeti, osim onome ko ne može naći šta? Kurban, a nalazi se na hađu, pa nema mogućnost da isposti te dane. To je došlo od Ajše, od Ibn Omara i od drugih. Ali, ovaj, uh, Bajram je osnov jedan dan. Međutim, neki se dani uh, pri, pripišu Bajramu zato što su u Bajrami, zato što su dani veselja i tako dalje. U protivnom, ne mogu se ljudi dogovoriti, kazati, hajmo mi klanjati, nećemo klanjati prvog ševala Bajrama, nećemo klanjati drugog. Ne može. Bajram se klanja, šta? odmah nakon toga drugog ševala može šta? Postiti. Pa je Bajram u tom užem smislu, znači jedan dan, definitivno je rekao je poslanik, on rekao šta kaže? Allah vam je zabranio te dane koje ste imali u džahilijetu boljima. Pa je rekao šta? Kurban i Ramazanski Bajram. Spomenuo samo dva dana, je li tako? Pa je, ovdje se kaže da su tijela poslanika, znači, u zemlji kako. Međutim, to ne može se uzeti ni u kom kontekstu za dokaz da je život poslanika, sa osreme, u kaburu, kao i na život, da treba hranu, da treba piće, da je tako, može biti bolestan, može biti tužan, može biti radostan, ne, nije tako. A onda da ne kažemo, jeli, da su to pojedini ljudi uzeli, pa da preko poslanika, ali tako, posredništvo uzimaju i tako dalje, on je živ, pa preko njega posredništvo, posredništvo ovaj, čine. To posredništvo nije tako, na takav način bilo dozvoljeno dok je bio živ na zemlji, kako je dozvoljeno nakon njegove smrti, sallallahu alaihi wa Dozvoljeno je posredništvo da kažeš gospodaru moj, počasti me šefatom poslanika Muhammeda sallallahu Nije problem. Gospodaru moj, nagradi me najboljom nagradom zato što slijedim sunet poslanika sallallahu ili zato što volim Allahovog poslanika, nije problem. Međutim, tražiti nešto od Rasulullah s.a.v. to je to je zabranjeno, strogo zabranjeno. Isto tako, ljudi mogu vidjeti poslanika sallallahu sallam nakon nakon smrti. U snu I za vrijeme njegovog života, ko nije, je tako, vidio ga, u, o, ako ga vide u obliku u kome je opisan, vidjeli su ga u stvar, vidjeli su stvarni lik poslanika sa osrme. Jer je došlo u hadisu da se šetan ne može pre, preobličiti, ne može ovaj, a, uzeti znači oblik poslanika sa osrame i da ga neko vidi onda u nekakvom obliku kome nije u stvarnosti je tako šejtan se ne može znači u tom pogledu poigravati šta sa ljudima kaže poslanik sallallahu alejhi kome vidi stvarno me je vidio kome vidi u snu shodno opisima koji su došli on me je zaista vidio i došlo je kome vidi on je vidio istinu vidio me onako kakav jesam jeli kaže, ko me vidi, to sam zaista ja. I rekao je poslanik u hadisu, kaže, ko me vidi u snu, kaže, taj će me vidjeti na javi. Taj će me vidjeti šta na? Na javi. Pa nema razilaženja među učenjacima da je e, moguće vidjeti poslanika sa ozom u snu, I ako se vidi po opisima koji su došli, da je to, znači, viđenje a, ispravno, odnosno da je u stvarnosti vidio lik poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I oko toga nema spora. Ali je spor na jednoj drugoj strani, kažemo spor pod onim znacima. Spor je da li se može vidjeti poslanik, sallallahu alejhi ve sellem na javi na dunjalu posle njegove smrti. Znači, da li ljudi mogu i poslije smrti poslanika sa osaleme, da ga nekad sretnu negdje i sa njim popričaju, porazgovaraju, vide ga. Kod ehlu sunneta u Alđemata je poznato da ne mogu vidjeti poslanika sa osaleme u najavi nakon njegove smrti. To je nešto što, što je bilo što je bio e, jednoglasni stav učenjaka iz prvih generacija. Nisi se razilazilo oko toga. Znači da je nemoguće vidjeti poslanika sa osrame a najavi. Za razliku čega? Od stana kaže Asim Rukulejb da je došao njegov otac kod Ibn Abbas i kaže vidio sam poslanika s osaname u snu. Kaže opiši mi ga. Kakav je? Kaže ličio je Hasanu Ibn Aliju. Kaže jeste ličio je Hasan Ibn Aliju. To je tako. Jer Ibn Abbas odmah dok se rekao vidio sam poslanika, so kaže op, šta? Opi, nije rekao u redu vidio si, to je to. Nego kaže opiši mi ga. Opiši mi ga. Pa je kada je opisao, kaže, jeste ličio je, ličio mu je. I došlo je od Ajube Sahtijanija da je govorio da bi Ibnu Sirin, kada bi nekom rekao da je vidio poslanika, sal sam rekao bi, kaže, opiši mi ga. Pa ako bi mu ga opisao opisima koje ne bi poznavao, rekao bi, nisi ga vidio. To su tebi snovi. Sa šta ti je došlo, prošlo, ne sjećaš se više, je tako? čovjek može pričati, prepričati san ponekad, ne zna tačno vidio je li, je li to bio rečeno mu da je poslanik, nije mu rečeno, on pretpostavlja, on to uvijek imao želju pa sebi upsihio da je on to vidio i tako dalje. Moraju, znači, opisiti i odgovarati. Ali je definitivno a, neispravno, krajnje sporno i problematično tumačiti da neko može vidjeti poslanika, sa osanem, nakon šta? Nakon njegove smrti. Iako ima velika skupina ljudi koji tvrde da mogu vidjeti, da su vidjeli. Jedan od muftija današnjice, muftija jedne velike islamske zemlje, tvrdi da je, da je vidio poslanika sa osam najavi. Da ga je vidio na najavi. I to tvrde ljudi, jel tako, ponekad čine i određene ovaj, eh, šerijatske suprotnosti, jel tako, i tvrde nakon toga da su vidjeli koga? Poslanika, Salao ne pored toga što činiš, al tako, ovaj, od grijeha. Jer čovjek, da bi zaista vidio poslanika, salao sam, u snu treba se čuvati grijeha. Može ga vidjeti griješni. Međutim, puno veće predispozicije da vidi poslanika, salao sam, u ima čovjek koji je vezan za njegov sunnet i za njegov život i za njegovu praksu od onoga koji je daleko od svega toga. Ali nije isključeno da mogu vidjeti šta je jedan i, i drugi. U protivnom, ako kažemo da se poslanik sa osaleme može pojaviti u na dunjalu koji da ga neko vidi nakon njegove smrti. To nam biva problematično u smislu da ljudi kažu gdje su ga vidjeli. Kažu vidjeli smo ga, mi sjedili u jednom našem kružoku malom sa našim šejhom, nas par, i vidjeli poslanika, su došao kod nas i sjedili mi, pričali sa njim, pitali ga. Dobro, zar nije bilo preče da poslanik sa osreme dođe a, kada je bilo razilaženje među sahabima po pitanju hilafeta? Razilaženje je slovo, ko će, ko će naslediti poslanika sa osreme? To je za njih nešto bilo novo. Zar nije bilo preče da, pos, da dođe kada je bila bitka na Sitinu? Bitka na Džemelu, kada je Aisha radijallahu ta'ala na izišla. Zar nije bilo preče da dođe fakihima koji se razišli po pitanjima mnogobrojnim? Pa umet se razišao i po pitanju akide. Imamo razno razne, ali tako, e, ovaj, pravce po pitanju akajda. Zar nije bilo preče da se poslanik pojavi pa da kaže umetu ispravan je taj akajd? Po pitanjima hadisa, razišli, učenjaci putovali, hodali, prevrnuli Dunjaluk da dođu do hadisa, a lahko se moglo to riješiti time da se poslanik sam pojavi pred imamom Buharijom i da kaže taj hadis imam Buhari koji je toliko se patio oko njega i hodao i, i sakupljao njegove puteve, taj hadis. Ja nikad rekao nisam. Ili to imam Buharija nije došao do stepena, je li takvog, tako velikog stepena, da, da, da, da se poslanik sam pojavi pred njim. Što se nije poslanik sa osvijem pojavio kad se pojavlja Haridžije pa ubijele muslimane? Pa da im kaže Allahovi robovi, volite li mene? Mante se toga. Zašto se nije pojavio pred Muavijom radi Allahu te Anhu? Pa mu rekao, nemoj se boriti protiv Alije. Alija je bliže istini nego ti. Pokori se Aliji. Zašto se nije poslanik sa pojavio u našem vremenu kada je pitanju takozvano arapsko proljeće. Pa da zaustavi ovo sve što je bilo i vidimo šta se desilo, još uvijek se dešava i nikad mu kraja nema, kao da ne vidimo ispred nas ovaj a, lijep dan u kome će to sve jedan put stati zaustavice da se vrati ponos muslimanskom umetu. U svemu tom, i onda kroz, kroz historiju događaji koji su bili, kada bi ih nabrajali, nikada zaustavili se ne bi, ali fitneci kako su počeli nisu zaustavljeni, pojavi se negdje se okupi par ljudi, ne znam, na mevludu, na nekakvom druženju njihovom, internom, nije bitno. Ili tamo šejh, sam on vidio poslanika, on se sa njim družio. To je izigravanje ljudskim razumima. Bez obzira ko to tvrdio. Nikada niko, ni od ashaba, ni od tabina, ni od najboljih muslimana nije rekao da je ovaj da se tako nešto desi. Nikada. I voljeli bismo taj muftija koji dođe da povede ima li neko od ehlu sunneta od naših učenjaka, od velikana koji su toliko knjiga napisali, toliko predavanja održali, toliko ljudi uputili, ima li da je došao da te deređe da ga moraš povesti jedne prilike pa da i on bude prisutan tu gdje dolazi poslanik, sa osvijem da, da, da, da, vidi da i on sa njim porazgovara. To najviše liči ubjeđenju šija po pitanju Mehdije što kažu, oni odlaze tamo negdje, sjede posebno, imaju dželse i društva, kružoci, gdje dođe njihov medija, oni sjede sa njim, dogovaraju, šuruju i tako dalje, pa se ponovo vrate. Kaka su to objeđenje? Inneke me jitun, wa innehum me jitun, thumme innekom jeumel qijameti ande robikom tahte simun. Ti si smrtnik i oni su smrtnici. Vi ste smrtnici. Poslanik sam umro, ošao sa Dunjaluka, a sahabi plakali. Što su plakali ashabi, što su bili, što je Omer izvukao sablju govorio, ko kaže da je poslanik sa umro, kaže ja ću mu glavu odrubiti. Nisu mogli vjerovati da odlazi Resulullah sa, sa čega? Sa za Dunjaluka. Pa zašto to tako? Pa dobro, jeste Allah poslanik sa otišao. Pa navrati će nam sve na vrijeme prođe, vidi kakav je hal, kako je stanje, kako to je Bubekr vodi državu, kako Omer vodi državu, Osman Alija, šta se dešava, ovaj, Talha Zubair, gdje su, šta se dešava na Dunjaluku. Niko to nije kazao, niti ničim ukazao da će se tako nešto šta? dešavati. I onda dođu ljudi nakon 1400 godina i kažu, ovaj, a, dolazi i kaže, jeste i kaže, ja sam vidio poslanika, šta, vidio sam posle njegove šta? Posle njegove smrti. A to vodi u jedan drugi problem onda. Ne u problemu, jedan hajr za te ljude. A to je da su oni ashabi. Da se lanac ashaba nije prekinuo zadnjim ashabom ovaj, nego da to kroz generacije uvijek ima ashaba. A i mi smo tabini koji smo i vidjeli. Je li tako? Dobro, e sad ako ga vidio preko YouTube, da li imaš propis tabina, to je mesela za ičtihad. Ako ga vidiš, je li tako? Vidiš ga, čuješ ga, ali ga nisi vidio ono uživo, ali tu je to negdje. Je li to je tabin u tom slučaju? Ja Allah, pitanja otvaraju se, otvaraju se pitanja kojima niko ukraj stat ne može. Ali je najgore u svemu tome što je to potiranje patosa sa islamskom ulemom. Koji su ište adli po pitanju hadisa i po pitanju fika i po pitanju svega. A poslanik sam na Dunjaluku prisutan, dolazi i govori ljudima, priča. I sve se to može pitati. I do svega se može doći odgovor u kakvog nikakve sumnje nema. To je igranje sa ljudskim razumima. I to, to nije ono na čemu je bio, čemu je bio Selef. Dobro, oni kažu, fino je to i sve što vi pričate. To je sve lijepo. Sve to fino zvuči. Ali šta ćemo mi sa rivajetom u kome kaže, kome vidi u snu, vidjet će me na javi. Ja imam rivaje, ti možeš pričati koliko hoćeš. Ja imam dokaz. I hadis, u najvrstvenoj koji zbirci kod Buhari. Pa vi pričajte. Ha? Tako oni kažu. Ja imam rivajet. Dobro, ima rivajet, tačno. Ali ova pitanja koja su mi postavili, na njih treba dati logičan odgovor gdje su ashabi, tabiri, tabi, tabini i kroz generacije, ja ne znam da je i koji kada to rekao od islamskih učenjaka, imam se hau je umro 902. hijđarske godine, kaže, ne znam da je to i koji kada rekao. Od prethodnika koji su dolazili bil, da je to ikada ikada kazao, iko. Znači, imamo problem. Prošle su najbolje generacije muslimana i niko nije imao priliku da, jel tako, da bude počašćen time da vidi direktno poslanika sa osam. Kažu, mante se priča, imam hadis kod Buharije. Moramo li svi pokorovati hadisima? Moramo. Džabaj. Hadis došao od poslanika i on sudi svemu. Kome vidi u snu, vidjet će me šta? U stvarnosti. Prvo, a, neki učinjaci kažu da je ovaj hadis od nejasnih hadisa. Od nejasnih hadisa. Zato što u drugim rivajetima to nije spomenut. Kome vidi, vidio me. A ne spominje se šta? Java. Kome vidi, vidio je istinu. Ha? ko me vidi, ja sam taj koga je vidio. Jel u redu? Ali ne spominje se šta? Java. To je prvo. Drugo, a, neki učinjaci ovo tumače, kažu, ko me vidi u snu, vidjet će me u stvarnosti, kažu na ahiretu. Jer ljudi koji nisu gledali poslanika sa osvrame, neće imati priliku da ga vide. Drugi kažu, ovo je vidio me u, u, u, u vidjet će me na javi, kažu to je potvrda poistovjećivanja da je zaista vidio pravi lik poslanika, a ne mora znaš da će ga vidjeti šta? Da će ga vidjeti gdje? Na Dunjalu, znači u stvarnosti. kažu neki učenjaci nije. Značenje hadisa je kome vidi za vrijeme moga života u snu. Ali me nije vidio u stvarnosti, zato što je daleko, vidio me u je, on živi u Jemenu. Došao poslanik, on primio islam. Je li ashab? Je li on ashab? Ha? Nije. I vidio poslanika, sa sam u snu, doće dan kada će ga vidjeti, javi prije njegove šta? Smrti, jer jasno. Znači, odnosi se na ljude koji prime islam u vrijeme poslanika, sa osaname, usniju ga, ali ga nisi imali prilike vidjeti. Zbog daline, zbog bolesti, nije čovjek mogao putovati do Medine da vidi poslanika sa osanom. Doće dan kada će ga vidjeti. Kaže, to se odnosi na nje. I to ima velike, velike predispozicije da ovo bude tačno. Međutim, on će te kazati, jeste, ali ja imam rivajet u kome se kaže šta. Vidjet će me u snu. Dobro. Hajmo i do tog rivajeta doći. Rivajet je došao kod Buharije tačno. Ko me vidi u snu, vidjet će me na javi. Govorim na vidjenju o javi. Ne u redu. Ko bi se zakačio za taj rivajet? Kod muslima ima predanje u kome ravija kaže ko me vidi u snu, vidjet će me na javi ili da je rekao kao da me je vidio na javi. Ha, pa ravija šta? Sumnja. Davija kaže jedno od dvoje. Više nije rekao, ha, ko me vidi u snu, vidjet će me na javi. Ili je rekao kao da me je vidio na javi. Je razlika velika između dva rivajeta? Vidjet će me na javi ili kao da me je vidio. Velika razlika. Jer druga je riječ, govori se o čemu? O, o snu. A prva je o javi. Pa je Ravija sam kada je prenio hadis ukazao da, da ima sumnja po pitanju, znači nije zapamtio kako je, a svi rivajeti koje smo spomenuli, a njih ima, njih ima skupina tih rivajeta, ima 5-6 rivajeta, ima različitih, nigdje se ne spominje šta vidjenje na Pa Ravija sumnja u šta? Znači ti se pozvao na rivajet u kome ima sumnja. I taj rivajet u kome ima sumnja, nema ništa u drugim rivajetima koji ga podržavaju. Ni slovo jedno. Što ukazuje šta? Da taj rivajet nije da je Ravijat sam rekao, ja sumnjam da li je rekao ka, vidjet će me na javi ili kao da me je vidio na javi. Pa ti imaš vamo skupinu rivajeta oko koji se Olema narazi da su ispravni i makneš i u stranu, a prihvataš nešto što je šta? Sumnjivo ne zna se da li je to tako prenošeno od poslanika. A dok postoji sumnja, ne može šta? Da. da kaže Ravija, mislim da je poslanik to rekao. To mislim da je rekao nije dovoljno. Da je rekao, rekao je, to je drugo. A dok kaže, mislim da je rekao. Rekao je tako ili je tako. A. Mora biti, znači, drugi rivaj da potvrdiš jedno od dva značenja. Ne možeš uzeti jedno, a zanemariti drugo. Pa ni sa strane rivaje ta ne možeš šta time dokazivati ni sa strane prakse Selefa nikako dokazivati. Sa strane logike ne možeš to dokazivati. I svega što je prošlo. Selef, naći da braćko Selefa, vidio sam poslanika sa osnu, kada bi tio neko da zakupi te rivajete, imaće knjigu od 1500 stranica. Koliko je Selef, niko nikad nije, on je rekao i, i uživo sam sjedio s poslanikom, sam se i pitao ga. U protivnom, ovaj klanjali smo dženazu svim našim islamskim učenjacima na takav način. Džaba ti je šeho li sami imtejmija što te je Dunjalk volio, ima Mahmed je Buhanife i Malik i Šafi i ostali učenjaci što ste bili, živjeli i lomili se fik i čuvali sunet poslanika sa osrame. Ništa vam to ne vrijedi, imam Buharija što se putovao po Dunjalku i sakupljao hadise i, i, i imam e, Baki ibn Mahled koji je prešao ovaj desetine hiljada kilometara na nogama, nikad uzjahao nije sakupljujući hadise, ima najveći musnet koji je u, u islamu ikada na, sakupljen i napisan, džaba je to sve što si iz Endelusa došao do Bagdada i hodao i prolazio na nogama svojim, ništa to ne vredi što nisi sa poslanikom, sa i badetio, tako, posvetio se posebno nekakvom zikru i badetu i nakon toga došao do, to, do, do stepena, jel tako, ovaj, da, da možeš sjediti sa poslanikom, sa, ispitivati ga u hadisima i on ti odgovara direktno to je neispravno, to je, to je zabranjeno, takva objeđenja su ništavna i ne bi se bi smio vjernik dozvoliti da ga neko uvede u to polje. Da ga neko uvede u to polje. Poslanik je, kaže, ostavio sam se na putu, a jasno, noć kao da, neće skrenuti osim šta, pravi nesretnik. Ostavio sam put, imamo sunet zabilježen. U protivnom to ništa ne treba. Ništa nam to ne treba. Pa, ko vidi poslanika, slavno, druži se sa njim, voljeli su znači, da ga vidimo, da, da ako može ikako i nama da posreduje, da, da i mi dođemo do, do, do, do tog društva, da sjednemo, da vidimo poslanika, da se proglasimo ashabima, ali tako. Možda bi nekome i džennet bio običan od ljudi. Pitanja se otvaraju kojima nema kraja i na koji se ne može dati adekvatan, adekvatan odgovor pa je to pitanje znači sa svakog aspekta posmatrano neispravno. Neispravno. A najveća neispravnost je znači što to nije potvrdila praksa Selefa. I što je bilo njima nepoznato. Nepoznato. nije ovo pitanje po, za, ne zahtjeva posebnu da mu se posebna pažnja posveti. Jer je ona samo posebni štam. Sama ta tvrdnja je ovaj eh, bez, bez osnove. Međutim, hvataju se za hadis koji je došao i, je tako, govore kako su vidjeli poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Učenjaci koji danas pamte, ne znam, uh, toliko hadisa koji pamte hadijske zbirke, koji su i dan i noć sa hadijskim zbirkama družili se, život svoj posvjetili netu poslanika, sa sveme, nisu ga možda nikad ni usnili u snu. Za razliku od onoga koji tako napuši se na argile i vidi poslanika, i ne vidi, nego sjedi sa njim, direktno ima priliku da ga pita da ga ispitiva. La ilaha illallah. I zadnje pitanje o kome ćemo nešto progovoriti kratko jeste pitanje da se viđenjem poslanika, saloseleme, ili na tom viđenju da se ne gradi nikakav šarijatski propis. U smislu, da čovjek kada vidi poslanika, sallallahu alaihi sallame, pa mu nešto naredi ili zabrani, ne može se na osnovu te naredbe ili te zabrane uspostaviti novi dokaz. On ne može uspostaviti novi propis, nego se sve vraća na postojeće propise. Pa čovjek usnije da mu je poslanik, sa osrem, naredio ili mu kazao ili mu preporučio da uči hifz. Može li čovjek raditi sad o tom snu? Ali je li on radio sad o tom snu? Sad o snu ili onome što su opći ciljevi šarijata? Otići li u šerijat. I da nema tog sna, opet mu je pohvalno pa šta? Da uči Kur'an na pamet. Ili da uči fik. Ili naredio mu da bude dobar prema roditeljima. Dobro, ta naredba, ona je došla u javi dok je poslanik sal bio živ. Ona ne treba u snu da dođe. Ili mu bilo šta drugo naredio od hajra. Dijel na Allahovom putu ovaj sadaku, pomaži siromahe, pomaži udovice, ne znam, gradi džamije, sve to. Klanjaj noći namaz. Međutim, narediti poslanik sa snu da ne smiješ više progovoriti rođenim bratom. Zato što on čini određene grije. Ne smiješ pričati sa njim. Smije li čovjek rasvom na tom snu? Ne smije. Ne smije rasvom na tom snu je se opet vraća ono što si vidio i što si čuo od poslanika sa osam snu, vraća se na ono što je on rekao na javi. Jer je mjerodavno ono što je poslanik govorio na javi i to je šerijat i to su propisi za ljude, a san je a, nešto drugo. Kako kažu islamski učenjaci, kao su govorili, ka, pardon, kažu san čovjeka, on će ga obradovati, a neće ga obmanuti. Ako si vidio poslanika, to će te obradovati, ali neće to biti, e, eh, to je to. Ako sam vidio, e, ala berke, sad je vrijeme da odmaram. Pa se sve vraća opet na propise koji se tiču jave. Znači ono što je poslanik Salz rekao na javi. Dobro, šta kada bi mi radili po jednom propisu? Ti u snu vidiš da trebaš da klanjaš namaz namaz kad kiša pada. Zove se kišni namaz. Nije namaz za kišu, nije istiska da padne kiša. To je, taj imamo. Nego kad kiša pada, da ti, kad god kiša pada, ima poseban namaz koji ti klanjaš. Zove se kišni namaz. Što ti to klanjaš? Kaže, ja vidio poslanika sa usnu da ima namaz. Kad god kiša pada, trebaš klanjati od početka do kiša ne prestane. smije li čovjek klanjati taj namaz? Ne smije. Vidio su ništa ti vidio. Ti, što si ti vidio? Ti si u snu spavao. Ti si... Dobro, učenjaci su, braćo, složni. Da onaj ko prenosi hadise mora biti dobrog pamćenja. Mora biti budan, mora biti oprezan, mora biti ha, kon, koncentrisan kada zna šta priča. Dok mu malo pamćenje pođe se remetiti na njegove hadise, već ide upitnik. Što više se pamćenje remeti, veći upitnici. Ha, napravio grešaka prilikom prenošenja, kaže učenjaci, ka, griješio je prilikom prenošenja. A on budan, sve je priseban. Pa šta mi izgleda kad čovjek spava? Njega nema nigdje. On je i sna prenio na što je snu. Šta se tebi izdešavalo u snu? Nakon toga ti se probudio jedan put, pa ponovno nego spavat, pa drugi put uspio drugi san, pa se sve to pomiješalo, izbrkalo i nakon toga ti ustao i kažeš ja prenio ima kiši namaz, rekao meni pegamber, ali i da ima kiši namaz. Šeitan se miješa čovjek u san, je tako? Kada je došao jedan halifa, je dojao jednog učenjaka. Kaže, donesite mi, kaže, onu kožnu prostirku i sablju. Da ga pogubi. Kaže, što to, halifa, što da me pogubiš? Kaže, ja sam vidio, kaže, ovaj, u snu, kaže, da ti hodaš, kaže, po mojim stopama. I kaže, upitao sam, kaže, jednom, kaže, tumača snova i rekao mi je, kaže, hoće da ti uzme tvoj, tvoj, tvoju vlast. Ide za tobom i da to ugrabi. Kaže mu ovaj učenjak, dobro, kaže vladaru pravovjerni, kaže, da je, kaže, šeitan nešto tebi posjedočio, kaže, na, na javi. Bil ti njom vjerovao? Kaže, ne bi. Kaže, pa njegovo svjedočenje u snu, kaže, nije bolje od njegovog svjedočenja na javi. Da ti je šetan u snu došao i rekao, ovaj želi od tebe da uzme vlast. Bilo vjerovao, kaže, ne bi mu vjerovao. Pa kaže, to ti je, ne, ja, u ti je to, to rekao. E, kaže, ko bi se? Znači, šeitan se miješa tako u ljudske, ha, miješa su njegove uh, snove, pa graditi, znači, nekakve propise, nikako. To su islamski učenje, znači, osudili i svi to vraćaju na što na? Svi to vraćaju, znači, na, opet na propise. Dobro. A, Ovdje imamo još jedan dodatni problem. Ako prihvatimo propise iz snova, šta bi to značilo? Da vjera nije upotpunjena. Znači, još uvijek nije objava upotpunjena, još uvijek je objava dolazi. Ha. Pa ovo me dođe u Pakistan, ovo me dođe u Južnu, Južnu Afričku republiku, ovo me dođe u Bosnu, ono me dođe u gore negdje, u, u Kavkaske, Republike, u republike, one gore sovjetske ome dođe tamo, svakome uvijek dolazi po nešto i svako nas, ali ima oni koji ne obavještavaju. Dobro, on kad je to dobio, ali to vrijedi samo za njega taj ibadet ili za druge ljude. Kakva je tvoja risala? Jesi ti za sve ljude to vrijedi taj tvoj san i to što si ti usnio i taj novi, ili to vrijedi samo za tebe? Kak... Otva, otvaraju se jedna vrata koja se ne mogu zatvoriti nikako. A poslanik sam kaže, el jeume ekmel tu lekum dinekum, ekmel tu alejkum nekum, uradi tu lekum uzvišen je Allah kaže u Kur'anu da je jeli, poslanik je sa prenio tako da je rekao na oprostom hadžu uzvišen je Allah u Kur'anu el jaume akmaltu lakum dinakum Ajet kojim je uzvišen je Allah upotpunio šta? Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Taj ajet je objavljen na, na oprostom hađu. Iako nije zadnji ajet u Kur'anu, nije zadnji ajet u Kur'anu, tattaku yawman turjawna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun To je zadnji ajet u suri Al-Bekare. Ali ovaj ajet objavljen u, u suri Al-Maide, on je u smislu propisa. Nakon toga, toga ajeta nije više bilo propisa posebno. To što je došlo, ovaj ajet koji su došli, oni se uklapaju uopće znači, ciljeve šarijata i onoga što je objavljeno u, u Kur'anu i u sunnetu. Pa ajet kome uzvišen Allah kaže danas sam vašu vjeru potpunio, ne bi imao svoga pravog smisla i značenja. Ako i nakon toga mogu dolaziti ljudima šta? Objave ako mogu dolaziti, znači da mogu ljudi biti, znači, ovaj, počašćeni, ili tako, nečim što se tiče objave. Pa je smrću poslanika, sa osvijem zapečećena veza između nebesa i zemlje, nakon njega nema više poslanika, on se ne pojavljuje među ljudima svojim tijelom, on je prisutan svojim sunnetom, živi među njima, mogu ga ljudi vidjeti u snu, a viđenje poslanika sa osnovim u snu ima svoje propise koji se tiču, koji su islamski učinjaci pojasnili i sve mimo toga je ulazak znači u polje koje nisu poznavale najbolje generacije muslimana i otvaranja otvaranja stvari šejtanskih šejtanskih vrata Dobro, nastavit ćemo našim narednom predavanju. Allahu ta'ala nam sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi